Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 29, 1981 Itinalagang obispo ng Uzamis ang nooy si Bishop Jesus Dosado ng Congregation of the Mission. Sa kanyang panunungkulan, na-elevate ang diocese at naging archdiocese na ng Uzamis. Kasabay nito, Mula sa pagiging obispo, siya ay naging arsobispo. Binubuo ang Archdiocese ng Usamis ng lalawigan ng Misamis Occidental. Nasa ilalim ng kapangyarihan ito bilang suffragan ang mga dioceses ng Dipolog, Iligan, Marawi at Pagadian inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.